Egunon guztioi, hau berrion eh, albistegia da, berriozarko albiste emankizuna eta hain zuzen ere berriozarko albisteekin hasiko gara, sortziak eta hogeita malau minutu diren honetan eta aurre kontuak aipatuko ditugu lenik eta behin, asteazken honetan, ez baitira udala aurre kontuak eh, osoko bilkuran eh, kontu horiek, 2000 eta amabiko udala aurre kontuek, azken pausoa emanen dute bihar aplikatuak izan baino lehen, Eh, izan ere, arratsaleko sei terdietan ezoiko osoko bilkura eginen dute udalean, kontuak eztabaidatu eta nahiko adostasunik badago onartzeko. Nafarroa bai eta bilduren udal taldeek aurre aurrekontuek babesa jasoko dutela gauza jakina da, dena den bi talde hauek gehiengo osoa baitute udal batzan. Ikusta, ikusgai dago alta gainontzeko alderdien ekarpenak edota emendakinak onartzen dituzten. Aurrekontuek onarpenaz gain, eguneko gai ordenean ondoko puntuak ere azaltzen dira 2012ko plantilla edo lantalde organikoaren onarpena eta 2012-2015 tarterako lan eskaintza publikoa Eta inauteriak eh, badatoz aste honetan eh, inauteriak izanen ditugu berriozarren eh, ekitaldiak egun gehiagora zabaltzen badira ere, egun nagusiak otxailaren amazazpi eta amazortzia izanen dira, hoietan ateratzen baitira kalejiran e, txolin eta txatxo zein gabatxoen taldeak otxailaren amazazpian berriozarko auzo zarretik artikarainoko ibilbidea eginen dute, otxailaren amazortzian inauterietako desfilea eguzki plazan hasiko da, Atxaldeko seietan e, udaletik eta e, iauteriak antolatzen dituzten talde guzietatik eh, jendartea animatu nahi dute mozorretu eta berriozarko inauterietan parte hartzera. Eta atzo zabaldu zen epea, baratze ekologikoa nahi landu nahi duten berriozarko pertsona erroldatuek eskaera egin dezaten. Eskaera bakarra onartuko da familia unitate bakoitzeko. Izen ematea, otxailaren hogeita lauan bukatuko da eta udalaren webguneko egoitza elektronikoan edo 0 amabi telefono zenbakian eginen da. Interesa dutenek onako datu hauek eman beharko dituzte izen abizenak erroldatze elbidea telefonoa eta hautatutako profilak. Honakoak dira profiloiek? pertsona erretiratuak, langabetuak, amazortzi eta hogeita bost urte bitarteko gazteak, pertsona minus baliatuak eta gainerakoak. Norberak profil bat baino gehiago aukeratu izanen du eta beti hautatuko du gainerakoak izeneko taldea lehen lau profiletako bat ere betetzen ez dutenek gainerakoak profilian soilik eman beharko dute izena. Baratze ekologikoak esleitzeko zozketa otxailaren hogeita bederatzean eginen da atxaleko zazpietan kulturgunean hasieran lehenbiziko lau profilien arteko zozketa urrenkera zehazteko e, zozketa eginen da eta jarreian profil bakoitzekoak e, zozkatuko dira eta pertsona batek esleipen alortzen baldin badu taldeetako batean ez du agertzen den urrengo parte hartuko. Zozkatuko den azkena gainerakoak izeneko taldea izanen da eta bertan sartuko dira lehenengo lau profiletan esleipenik lortu gabeko pertsonak eta hasieratik profil horretan soilik izena emandakoek. Eta doako ikastaroi buruz ere hitz eginen dugu, hogeita mar eh, urtetik beherako gazte langabetuei lana lortzeko aukera hobeak ematea, horixe da ikastaro hauen helburua batez ere prestakuntza eskasekoen eh, kasuan horretarako bideratuko dira lan prestakuntzarako ekimenak eta enpresetan lanezkanpoko lanbide praktikak estatuko enplegurako zerbitzu publikoak koordinatutako ekimena da. Amalau ikastaro eskainiko dira, honako espezialitate hauetan laguntza soziosanitarioa gizarte erakundeetan, etxeko laguntza soziosanitarioa mendeko diren pertsonei eta bezeroarekin lotutako jarduera administratiboak. Lekuak mugatuak dira, ikastaro bakoitzean gutxienez ama bosti ikasle egonen dira. Eta helburua da profesionaltasun ziurtagiriak lortzea ordaindu gabeko lanbide praktikak krisi garaian ere enplegu azkundea izaten ari diren sektoretako enpresetan eginen dira. Eta argibide gehiago e, bederatzi bat iru zazpi bost 6606 telefono zenbakian lor dezakezue bederatzi bat iru zazpi bost 6606 edo bestela berriozarko udaletxeko bulego nagusietan goizeko bederatzietatik ordu batak terdietara. Eta martxoaren batetik amaseiera, zabaleik egonen da berriozarko udalaren aurre eskolan izena emateko EPEA. E, ikas e, postua 2008 eta 2008 urteetan jaiotako aurrek eska dezakete, baita 2008 urtean jaiotakoek ere. Jaiotza, maiatzaren amalaua baino lehen izatea aurre ikusten bada, e, hau da, e, e, e, kasu horretan ere sartuko lirateke ikasturte honetan. Argibideak eta eskabide horriak eh, jasotzeko berriozarko udaletxeko atondoan egin dezakezuez, goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara, bestela udalaren webgunean, berriozar.es webgunean, eta zero amabi telefono zenbakian. Eta eskabide horiek bete ondoren aurkezteko berriozarko udaletxeko atondo horretan ere e, egin dezakezue goizeko zortzi terdietatik amaika terdietara. Eta gure albistegiarekin eh, amaitzeko Iruña Herriko kontuak, eh, Nafarroako kontuak aipatuko ditugu Magna enpresak 2013ko martxo aldera hasi nahi du Zilbetiko Arrobia ustiatzen. Magnesitas Navarra, Magna Enpresa horrek datorren urteko martxo edo maiatza aldera hasi nahi du zilbetiko arrobia ustiatzen handik mineral materiala ateraz. Orain dela aste batzuk ekin zion arrobia egiteko lanei pagoak eta e, botaz besteak beste eta orain bat kakotx bi kilometroko tunela egiteko proiektuaren eh, berri eman du lau milioi euroko aurrekontua du tunelak eta lan horri esker kamioiak arrobitik eh, NA eunda hogeita mazortzi errepidera joan izanen dira zilbetiko kontzejua bera saiestuz. Eguneko kamioien berrogeita bost bidaia aurre ikusi ditu enpresak. Li Nikolas Gangutia mangako magnako Kontxellari ordezkariak eta Jose Antonio Ieregi zuzendari industrial Iruñean Iruinean emandako prentsa aurrekoan nabarmendu dute azpiegiturak zuzenean edo zeharka 50 lanpostu sortuko dituela eta Zubiriko plantako 165 beharginek jarraitu eginen dutela. Arrobiura baino lan irtenbide hobeak badirela esan zioten urte hasieran Nafarroako gobernuari SEO Birdlife elkarte ekologistak Erdiz Bizirik plataformak eta Alduide Mendia koordinakundeak inguru hori despopulatzen ari dela ohartarazi zuten eta ingurumena errespetatzen duten proiektuak eskatu zituzten. Nikolas Gangutiak azaldu du proiektu eredugarria dela zilbetikoa lege eta ingurumen araudenak betetzen dituela egitasmoak erakunde publiko mota guztien babesa duela gaineratu du. Lokal autonomiko Espainiar eta Europakoarena berrogei urteko bizia izanen du arrobionek. Eta Iruñerriko beste kontu bat, Eguesirbarko alkateak amaitutzat jo zuen ikerketa batzordearen lana eta ez zuen erantzunik eman nahi izan. Eguesibarko alkate Josetxo Handiak hankaz gora jarri zuen ikerketa batzordearen azken saioa oposizioko alderdien galderei erantzun nahi ezielako eta alde egitea erabaki zuen alkatearen irudiko batzordeak egindu da bere lana eta komisio politikoa bukatutzat eman zuen oposizioak esperpentikotzat jo zuen Andi Komisioaren eh, jarrera gogoratuko dugu, komisio horrek irregulartasunak ikertzen dituela Eguesi Barko udalean, ba, hainbat esleipen, eraikuntza proiektuak egiteko esleipenetan irregulartasunak izan zirelakoan. Eta bukatzeko asteburu honetako kirol emaitzak aipatuko ditugu Berriozar Futbol Elkartearenak, e, lehenbiziko regional mailako taldea, Berriozarko taldeak hemen jokatu zuen betikozkor taldearen eh, aurka eta galdu egin zuen huts eta bi e, kadete A taldeak e, Iruñeko Inter taldearen aurka jokatu zuen eta Usnako e, emaitza izan izan zuen Usnako berdinketa kadete B taldeak berriz internazional taldearen aurka jokatu zuen eta lau eta hiru irabazi zuen berriozarren jokatutako partidan e, aurren e, taldeak aurren A taldeak e, internazional taldearen aurka ere jokatu zuen e, taxoaren eta bi eta amabiko emaitzaren gatik irabazi egin zuten e, aurren B taldeak berri zondalan izan zuen aurkari berriozarren jokatutako partidan eta irabazi egin zuten ere bi eta bat. Emakumezko futbolari dagokionez, e, futbol zazpiko edo zazpiko futbol eh, taldeak izarriaren aurka jokatu zuen berriozaren eta iruta bost galdu egin zuen eh, eta e, zazpiko futbolari dagokionez, baina gizonezkoen zazpiko futbolari dagokionez, lau talde ditugu berriozaren, A taldeak Karmelitasen aurka jokatu zuen berriozaren, sortzi eta zazpi, e, eh, emaitzaren gatik eh, irabaziz e, zazpiko futbola B taldeak San Fermin ikastolaren aurka jokatu zuen eta galdu egin zuen bost eta iru Z taldeak doneste izan zuen aurkari eta berrio zarrien jokatutako partidan zazpi eta sei irabazi zuen eta irabazi ere e, B taldeak San Ignacio eskolaren aurkako partidan sei eta utxen irabazi. Haux izan da guztian, gaurko albiste eman kizunean, informazio gehiago goizeko bederatzietan, Berrion Magazinean.